Mi smo razlog oboljevanja drugih. Nažalost, ove pojave i ove bolesti na drugoj strani su i te kako opasne. Dovode u pitanje čovjekovu vjeru. I pored toga, nažalost, na našim prostorima, ljudi koji se smatraju muslimanima, nazivaju se muslimanima, bivaju razlog razlogom obolijevanja drugih ljudi. U našoj prošloj emisiji govorili smo o jednoj takvoj bolesti. I vidjeli smo koliko je doista ona opasna. Ona je prisutna, ona postoji, njen uticaj je prisutan, djeluje. I vidjeli smo da i tu pojavu Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje, upozorava na nju, upozorava na one koji bivaju razlog pojave te bolesti. Indirektno govori da to nikako nije svojstveno muslimanu. U prošloj emisiji govorili smo o uroku zavisti, ljubomori, kada drugi nešto imaju, pa je ta zavidna osoba ljubomorna na to, ona ne može da ima, pa dotičnu osobu koja ima i metka, uriče, uriče nju i njegov i metak, njeni metak, pa može se desiti da ta osoba oboli ili da izgubi metak. Vidjeli smo kroz hadisa Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, koliko doista je dejstvo te bolesti. Njoj slična bolest, nažalost, uveliko proširena među muslimanima i počesto znaju se pojedini u odjeći islama baviti se ovom bolesti. Ne da je liječe, već naprotiv, možda prividno, govore da je liječe, ali oni bivaju razlogom širenja te bolesti. Dakle, riječ je o sihru. Riječ je o sihru. Sihr je nešto tajanstveno, nešto lukavo, nešto što nije opipljivo. Zato se u arapskom jeziku slično jel kaže za sehur. Sihr, sehur. Sehur je dakle nešto što je skriveno ujutro, pred samu zoru. To je dakle onaj jedan mali trenutak, dijelić vremena, kada čovjek treba da jede, da se pripremi za post narednog dana. Dakle, to je skriveno između noći i zore. Isto tako, sihr je skriven. Nije ga lahko otkriti. Kako djeluje na čovjeka? Na koji način dolazi do tog sihra? Sve to, dakle, tajanstveno. Međutim, da je istinit, da postoji, o tome svjedoči Kur'an, svjedoče hadisi Allahovog poslanika, alihi salatu sam, i sami mi smo svjedoci. Svi mi dobro znamo da to postoji među nama i da postoje osobe koje se bave time. Nažalost, kako rekao, ima ih i u odjeći islama koji bi trebali da ljude odvraćaju od toga i da ljude podučavaju ispravnom kako se zaštititi od toga i kako se liječiti od cihara ako već ljudi obole, ima ih koji prividno pod izgovorom da liječe ljude u stvari samo šire skidaju sa jednog, tu bolest stavljaju na drugog i sl. Islamski učenjaci govore mnogo o sihru, budući da je ta pojava i tekako pojavna i tekako proširena. Pa se kaže, kako kaže imam Džauheri, sihr je čarolija i sve što nastaje na lukav i nejasan način. Kaže imam Al-Kurtubi, osnova sihra je krivo prikazivanje i obmanjivanje lukavstvima. To biva na način da sihirbaz učini određene stvari, da opsiheri drugoga, pa da se te stvari opsiherenom pričinjaju. Misli da vidi nešto, a uopće toga nema. Poput je li onog čovjeka koji u pustinji kao da vidi vodu. Kada dođe do tog mjesta, vode nigdje. Slično na takav način djeluje i sihra. Kaže većina islamskih učenjaka da je sihr neobično djelo, da dolazi od zle osobe koja čini određene postupke. Puše uzlove, spominje nekakva imena, veže te uzlove ili spominje nešto na nečisto, na dlake, na nokte, na dakle, takve slične predmete, spomnije nešto, govori, sve to zavezuje i ostavlja na određeno, na određeno mjesto. Čovjek kada bi pogledao dakle, u to, u dlake, u nokte, dakle, to je nešto tajanstveno, to je nešto čudno. Ibrat je o onome što se spominje prilikom spravljanja tog nečistog. A to su počesto imena šeitana, imena džina, jer sihr najčešće nastaje na takav način. Sihr bazi, kao što ćemo čuti, sarađuju sa džinima, sarađuju šeš, sa šeitanima. Naprotiv, oni su se podučili tom poslu od njih. Šeitani su ih podučili, jer šeitan ne voli dobro ljudima, ne želi dobro ljudima. Želi da ljudi žive u tegobi, želi da ljudi žive u zavadi, želi da ljudi zavide jedni drugima, da su ljubomorni jedni drugima, da među njima vlada mržnja, neprijateljstvo, da podignu ruku jedan na drugoga. To šeitan želi. Pa na sve moguće načine to radi. Kaže Ibn Kudame, rahimahullahu ta'ala, sihr biva puhanjem u uzlove, u čvorove, izgovaranjem određenih riječi ili pisanjem tih riječi ili činjenjem određenih stvari koje djeluju na tijelo opsihranog, na njegov razum na njegovo srce i slično. Pa kaže, sihr je stvaran, ljudi, sihr je stvaran, sihr postoji. Ima sihra koji ubija čovjeka. Ima sihra zbog kojeg čovjek obolijeva. Ima sihra koji spriječava potomstvo. Čovjek ne može da ima odnos sa svojom suprugom ili ima, ali potomstva nikada. Ima sihra koji koji ga rastavlja od njegove žene. Ima sihra koji ga nenormalno veže za drugu osobu. Prema njoj do juče ništa nije osjećao. Od jedan put ne može da zamisli život bez te osobe. Sihr je stvaran, sihr postoji. I sihr po većini islamskih učenjaka nije priviđanje. Nije samo priviđanje, već je sihr, sihr stvaran. Kaže imam neovi rahimehullahu ta'ala. Ispravno je da je sihr stvaran, i da djeluje na druge. To je stav većine islamskih učenjaka, skoro sve u lemi, i na to ukazuju dokazi iz Kur'ana i sunneta. Pa ti kur'anski ajeti koji govore o stvarnosti sihra, brojni su. I Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu slučajeve tih sihrbaza iz prethodnih naroda. Pa Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o Musavu alihi salatu wasalam i sihrbazima u njegovo vrijeme, koje je tadašnji faraon doveo da im pokaže da je on taj koga trebaju slijediti, da je on taj koga trebaju poštivati, uvažavati, obožavati njega faraona, a ne slijediti Musa i obožavati Musa ovog Boga, odnosno Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je doveo sihir baze i oni su napravili veliki sihr. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Seharu ajune nasi wa vađa'u bi sihrin azim. Kada su došli sa ogromnim sihrom, oni su opčinili ljudske oči, začarali su ljude i prestrašili ih. Ljudi su od toga osjetili ogroman, ogroman strah. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u ajetu, u suri Al-Bekare, stotinom drugom ajetu koji se često zove i ajetu sihru, jer govori dakle o sihru, o njegovom porijeklu, šta ljudi uče od tog sihra, na koji način i slično, šta žele time sihrom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ I oni se podučavaju od njih, od šeitana, kako da rastave muža od žene. Sihr je stvaran. Sihr nije samo priviđanje, već pod dejstvom sihra čovjek ostavlja ženu, žena ostavlja svoga, svoga muža. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Također u ovom istom majetu. I oni ne mogu nikome nauditi osim sa Allahom dozvolom. Dakle, ukoliko Allah želi nekoga da ispita, dozvoli, oni mogu tim sihrom da naude drugima. Dakle, sihr je stvaran. Njime se može nanijeti tegoba, problem, belaj, nedaća drugim ljudima. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u predzadnjoj suri, suri Al-Falaq, imali smo njen komentar, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Nakon što u prvom ajetu kaže قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ U četvrtom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže, dakle nakon što kaže i reci utječim se gospodaru svitanja, u četvrtom ajetu kaže od čega? Od onih koje pušu u uzlove, u čvorove, od sihirbazica, onih koje pripremaju siher, reci utječem se Allahu od njihovog zla. Dakle, da to zlo nije stvarno, da ono nema nikakvog uticaja zbog čega se utjecati i tražiti zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od svega toga. Što se tiče hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, oni su brojni, A najupečatljiviji dokaz iz hadisa Allahovog poslanika alihi salatu samo stvarnosti sihra, da sihr postoji, da sihr djeluje, jeste hadis, vjerodostini hadis, zabilježen kod Buhari i kod muslima da se Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam napravio sihr, sačinio sihr, poduži hadis. Poduži hadis koji govori da je vjerovjesniku alihi salatu wasallam sačinjen sihr, da je napravljen sihr, da je on opsihran. Da mu se činilo da radi određene stvari, uopće, uopće ih nije radio. Kao da sebe gleda da radi nešto, dotiče, radi, međutim to nije radio. Toliki veliki sihr mu je bio napravljen. Ima pojedinaca, pojedinih učenjaka koji kažu ne, ovaj hadis nije vjerodostojan. Nemoguće je da vjerovjesniku Muhammedu, ali i vjerovjesniku, posebno Allahov robu, bude napravljen si. Međutim, većina islamskih učenjaka odbacuje takvo njihovo razmišljanje i kaže hadis bilježe Buharija i Muslim i hadis je vjerodostajan. I to što je vjerovjesniku alihi salatu sam napravljen sihr, sihr je bolest. Kao što je obolijevao poslanik alihi salatu sam od drugih bolesti. Kao što je otrovan otrovom, ako je moguće da ga neko otruje, znao je za to bio je obaviješten od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je htio da ga iskuša time, kao što iskušava druge robove. Allah je htio na osnovu njega, Muhammed alihi salatu sam, da se poduči njegov narod kasnije, njegovi sljedbenici, kako postupati u tim situacijama. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao i da mu se, da mu se napravi sihr. Dakle, brojni hadisi postoje, govore o sihru. I čućemo ako Bog da neke od njih, i opasnosti sihra i koliko je sihr opasan i šta slijedi onim osobama koje se bave sihrom, ali dakle najupečatljiviji hadis koji govori o sihru, njegovoj istintosti, njegovoj stvarnosti jeste hadis u kojem se spominje sihr Allahovog poslanika alihi salacom, odnosno da je on bio, da je on bio opsihren. Pa kaže također imam Karafi, rahimehullahu ta'ala, o praksi ashaba u ovom pitanju. Njihovo mišljenju kaže, pitanje sihra među ashabima je bilo poznato i svi su bili jedinstveni oko njegove istinitosti. Dakle, da sihr postoji, da je sihr istint i da sihr može da djeluje, da djeluje na druge ljude. Bez imalo sumnje, budući da se sihrom ne želi ništa dobro, Makar i oni koji sihrom žele da sastave dvije osobe, oni čine nepravdu, čine zulum, oni sastavljaju osobe koje se u osnovi ne vole. Dakle, makar oni imali nekakve lijepe namjere, na kraju taj sihr dovodi do patnje. Na kraju, prije ili kasnije, doći će do razilaženja među tim osobama. Dakle, sihr nimalo nije pohvalan. Naprotiv, sihr je strogo zabranjen. Naprotiv, sihr sihr može čovjeka izvesti iz njegove vjere. Brojni su kuranski i hadijski tekstovi koji govore o zabranjenosti sihra. Brojni su ajeti iz Kur'ana, riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, kojima zabranjuje ljudima da se bave sihrom. I također još brojni hadisi, riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o zabranjenosti sihra. Pa kako mogu muslimani baviti se sihrom? Kako mogu utvrditi za sebe da su muslimani, a bave se takvim gnusnim dijelom? Kako mogu se smatrati muslimanima, a činiti drugima nepravdu, dovoditi druge ljude do takvog stanja da se razilaze sa svojim bračnim drugovima, rušiti tuđe porodice, možda čak i ubijati druge osobe. Dakle, kako se mogu smatrati muslimanima i pripisivati se muslimanima, kaljati ugled islama, baveći se ovakvim grusnim djelom. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ U stotinu drugom ajetu sura El Beqare, kako rekao, ajet koji je poznat kao ajet o sihru, jer govori cijelom svojom sadržinom o sihru, kaže i oni nikoga od ljudi nisu podučavali sihru, sve dok ne bi rekli tom koji je htio da se poduči sihru, sve dok mu ne bi rekli mi smo doiste iskušenje, innema nahnu fitne, mi smo iskušenje, fela tekfur, Zato nemoj da budeš nevjernik. Nemoj da budeš nevjernik. Nemoj da se baviš sihrom. Sihr je iskušenje. Mi dobro znamo da se pred vratima takvih za nalaze kolone. Jedni su došli da se napravi sihr tamo nekome ili da on ostvari nešto u svome životu, postigne. A drugi su došli da se izliječe. Kao navodno, oni su liječnici, iscijelitelji ti. Sihr je iskušenje. Sihr jednako znači novac. Baviti se sihrom znači obogatiti se. I mi dobro znamo u našoj zemlji za takve ljude koji su se za kratko vrijeme obogatili na dunjaluku, ali ako se ne pokaju za to, bit će i tekako siromašni na ahiretu. Takvi ljudi sarađuju sa šeitanima, sa džinima, jasno. I učenim ljudima, istinskim učenim ljudima, muslimanima, dobro je to poznato. I oni upozoravaju na takve osobe. To što oni sebi prizivaju, to niko ne može razuman da radi već on sarađuje sa džinima, sa šeitanima, sa stvorenjima izuzetne moći. I prividno samo liječe. Kada bismo zašli među narod koji odlazi takvima na vrata i traži lijeka i porazgovarali s njima šta im se dešavalo kasnije, vidjeli bismo, čuli bismo od njih da im se bolest samo kasnije povećala, pogoršala. Dakle, nemoguće je da se musliman bavi sihrom. Ako Bog da, mi ćemo nakon ovog velikog poglavlja govoriti kako se ispravno liječiti od sihra. I to su naši i stariji podučavali tome, govorili. Ne na ovakav način kako to današnji rade. Liječiti se od sihra može uništenjem tog sihra da se pronađe taj zapis ili to što se sačinilo na nešto nečisto ili da se uči Kur'an, da se pije med, da se pije čurukot, da se povrati ukoliko se pojeo sihara. A ići tamo kod nekih, kako oni uče nekakve nerazumne riječi, uče, spominju šeitane. Kada šeitani dolaze i oni kao prividno vade taj sihr, odnosno pod dejstvom sihra džin, šeitan jedan ulazi u čovjeka, a drugi dođe jači od njega pa ga istjerava. Prividno. I on se opet vrati. Čovjek samo ostavi pare, ništa drugo. Veže se za tog, ide svake sedmice mu kuca na vrata. Veže ga na takav način, malo mu bude bolje. Aha, ima kod njega, vidiš, taj liječi, ima kod njega nešto, ajdemo kod njega. I samo svake sedmice ga veže, njegov džep prazni, svoj puni. Istinski ispravni muslimani ne bave se time. Oni ili uče Kur'an ili kažu oboljeloj osobi uči iz Kur'ana to, to, to, to, to. Uči sa ubjeđenjem. Ajetul kursija, nauči ajetul kursiju, šta znači u prijevodu, budi ubjeđen u to, Kada učiš sebi ajetul kursiju, znaj šta znači, uči suru al-Fatiha, uči suru kul huvallahu ahad, kul ahudu bi rabbi felak, kul ahudu bi rabbi nas, u tome je lijek. U tome je lijek. Uči sa ubjeđenjem, Allah će te izliječiti. Padni Allahu na seđdu. Želiš da se izliječiš vrlo lahko, plateći tamo 50 maraka ili slično, Allahu ne padaš na seždu. To će ti se opet vratiti. Budi ubjeđen sihr će ti se opet ponoviti, jer treba se zaštititi. Treba ono mjesto kuda je izašao džin, šeitan, treba sačuvati, zatvoriti, da se ponovo ne vrati. To se zatvara s pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala. Sihr i džin koji najčešće djeluje na čovjeka, šeitan, ne može da opstane dugo u sredini u kojoj se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne može da boravi u čovjeku dugo koji klanja redovno pet namaza, koji uči Kur'an, koji posti, poznato nam je iz hadisa, da šeitan kola ljudskim tijelom kao što kola krv po tijelu. A kada čovjek posti, onda malo oslabi. Pa kako čovjek oslabi i šeitan mora da bježi od njega. Šeitan bježi iz takve sredine. Na takav način se liječi, na takav način se štiti. I to preporučuju istinski učeni ljudi u islamu. A ne dakle, kako pojedini u odjeći islama prizivaju i pozivaju sebi na vrata da im se dođe samo da bi se ostavilo kod njih nekoliko novaca i ništa drugo. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranjuje bavljenje sihrom, strogo zabranjuje. I vidimo iz ovog kuranskog ajeta innema nahnu fitne fela tekfur. Doista smo mi iskušenje, privlačno je ovo. Ali nemoj da budeš nevjernik. Ne budi nevjernik. To jest, ako se prihvatiš ovoga, znaj da ćeš biti nevjernik. Nemoguće je da to radi vjernik, nemoguće je da to radi musliman. Zato komentatori ovog stotinu drugog ajeta, odnosno dijela ovog dijela, stotinu drugog ajeta, kažu U sihr se ne upušta osim nevjernik. U sihr se ne upušta osim nevjernik. Možda je bio vjernik, ali je prodao svoju vjeru za to nešto malo od dunjaluka. Također kažu islamski učenjaci da je ovaj ajet dokaz nevjerstva onoga koji se podučava sihru. Ovaj ajet dio, dakle 102. ajeta je dokaz, fela tekfur, nemoj da budeš nevjernik, to je dokaz da je podučavanje sihru na vjerstvo. Od Ebu Hurere radijallahu ta'alan prenosi se da je Allah poslanik alihi salatu oslam rekao klonite se sedam upropaštavajućih grijeha. Brojni su grijesi, ali sedam je grijeha koji, koji čovjeku upropaštavaju sva njegova dobra djela. Kaže poslanik alihi salatu oslam bježite od njih, klonite ih se u potpunosti, ne primičite se takvim grijesima. Pa je na prvom mjestu rekao širk, smatranje Allahu nekoga ravnim, a zatim odmah na drugom mjestu rekao je sihr. Odmah na drugom mjestu nakon širka, nakon smatranja Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim, na drugom mjestu kao upropoštavajući grije spomenuo je sihr. Zašto? Zato što do sihra najčešće dolazi u saradnji sa džinima, potrebno je sihrbazu nešto posebno, nešto nadnaravno što ne može obični čovjek, što ne može čovjek da to uradi. Pa onda priziva, traži pomoć od šeitana, a šeitan se neće odazvati sve dok se ti ne pokoriš šeitanu, sve dok se ti ne pokoriš njemu, sve dok ti njemu ne padneš na seždu, sve dok ti ne uradiš neko strogo zabranjeno dijelo u islamu ili ostaviš neko strogo naređeno dijelo u islamu. Dakle, Ne slušaš Allaha više, slušaš šeitana. Tada šeitan dolazi. Zatim, također Ebu Hureyre radijallahu telan prenosi da je rekao poslanik alihi salatu wasalam ko ode vračaru ili gataru, sihirbazu, i povjeruje ono što on govori, ta je zanijekao, uznevjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu. Sallallahu alihi wasalam. Ko ode i povjeruje sihirbazu, a sihirbaz kaže, aha, tako, tako, tako, urađeno ti je to i to, napravio ti je taj i taj i slično, taj, ukoliko povjeruje sihirbazu, on je zanijekao, uznevjerovao u Muhammeda, alaihi salatu wasalam, i ono što je objavljeno njemu, odnosno Kur'an, odnosno Islam. Imran ibn Husayn radijallahu ta'ala prenosi da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao nije od nas onaj koji gata na osnovu položaja ptica niti onaj kome se na takav način gata, niti je od nas onaj koji vraća, a ni onaj kome se vraća i nije od nas onaj koji pravi sihr kao ni onaj za koga se pravi sihr. Ni od nas, ni od muslimana. Ni od muslimana onaj koji pravi sihr kao ni onaj koji traži da mu se, da mu se napravi sihr. Također prenosi se od poslanika alihi salatu sam da je rekao ko ode vraćaru, gataru, sihirbazu i samo upita za nešto – njegov namaz se ne prima 40 dana. Njemu se namaz ne prima kod Allaha subhanahu wa ta'ala 40 namaza. Samo da ga pita. A ukoliko još povjeruje u njegov odgovor, onda je on uznevjerovao u Muhammeda alaihi salatu wasalam i ono što je objavljeno njemu. Zato Allahov poslanik alaihi salatu wasalam zabranjuje da se odlazi takvim takvim ljudima, sihirbazima, vračarima, gatarima.